الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت إذا شئت تجعل الحزن سهلا سهلا Zahvala dragom gospodaru koji nas je počastio da kao vjernici osjećamo smirenost u dušama svojim i osjećamo širinu. Molim gospodara da nam dadne širinu kada nam ona najviše bude trebala, a to je kada nas puste u mezare naše. Salavat i salam Resulullahu sallallahu alaihi salam koji je rekao da je prva stanica Ahireta Kabur. I Ulema je uvijek običavala ovako kad imaš neku gužu da insana podsjeti na jednu stvar. Ako ti ovo tijesno možeš misliti, ne Bog kako može biti tijesno u mezaru uvijek je bitno da podsjećamo jedne druge da smo prolazni. Molim gospodara da nas počasti korisnim znanjem i da nam dadne da u svojim životima živimo. Živimo ono što govori. Da ne budemo u raskoraku sa svojim riječima i da budemo od onih koji će Hadisa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam čuti od njega. Da budemo u njegovome društvu. Amin. Na samom početku, kao što smo običajali, proučit ćemo Fatihu i sjetiti se dovom imama Buharije, čiju hadijsku zbirku čitamo. Ridan lillahi al-Fatih. Uzvišeni gospodar u Kur'anu Kerimu u suri Qiyamah sudnji dan govori o, jednoj pojavi koja se kod nas ljudi malo malo pa pa se ovaj pojavi. Mi smo je ranije spominjali i ako gledate suru Kijama, dobro je da, da insan pročita s vremena na vrijeme tu suru. Dolazeći ovamo, nakon dvije stvari su me, hvala dragom Allahu, obradovali. Mladić, dvojica mladića razgovaraju 150-200 metara odavde pitaju jedan drugog šta večeras radiš, kaže ja svaki uoči petka uvijek sjednem jednom jednom jasa. ste kad na svojoj čarši vidiš to. Druga stvar koja me obradovala jeste da vidim da ste ozbiljno razumijeli onaj, ono što smo predvidjeli za svaki put. Kaže meni Hafiz Amar nisu razumjeli da je ono svaki put. Ja šta kaže, šta Amar nisu razumjeli da je svaki put? Pa kaže ono kila makarona, kila šećera. Ma kaže, ma jesu razumio. Ne znam, jeste pa razumio. Da vam kažem jednu stvar. Ovi mladići imate na tabački.com, oni su to sve dostavili u kuhinju, naravno. Samo jedan detalj, da vidite kako mijenja odnos prema kijametskom danu ovo što smo uradili ovdje. Hafiz Amar mi priča, oni ti momci su bili, kaže, donose ovu hranu što su ovdje iskupili. I kaže, donose i bilo je Prvi put je bilo preko 200 kila, a drugi put bilo. Alhamdulillah, koliko god je bilo, nijedno djelo nije malo ako ga Allah primi. I kaže, unose oni tamo, a neka nana, kaže, vidiš, ne, prosi ona, nije ona od onih koji pružaju ruku. Ona ima ponos, ima dostojanstvo. Ona je došla tu red stala. I kaže ovim momcima koji su nosili to, kaže, priđe, jel, prišunja im se, kaže, Allaha vam, možete li mi dati, kaže, lita Rulja, tako mi gospodara, kaže, veća mi je nego kuća. Da ništa nismo uradili, ona, evo da smo samo to pomogli, ja sam prezadovoljan. Onoliko koliko je čovjek svjestan sudnjega dana i trenutka, kako je Resulullah s.a.v. govorio, pročitajte suru Kijame, suru sudnji dan. Kaže Resulullah, bojte se Allaha, pa makar sa pola hurme. Zašto Hazretija Iša je imala jel, kod sebe jednu hurmu, došla joj žena koja je prosila i kaže Hazretija Iša uzela onu hurmu, popolovila je dala jednom djetetu je, polovicu, a drugu djetetu polovicu. Matije, popolovila Daj malo ako nije problem, još se pomatite, ne mogu da gledam ove abave stoji. Možeš još ti slobodno. Slobodno. <clears throat> ono što se dešava u našim životima spomenuto u suri Kijame kaže uzvišeni gospodar belil insanu ala nefsihi basira kaže zaista svaka osoba sebe vidi vidiš sebi što kaže ona jedan kad insan pokvaren onda nekada mu i riječ poteknu kaže od kako sam sebi ufatio u laži više nikome ne vjeruje čovjek zna šta radi čovjek zna sebi Kaže gospodar belil insanu ala nefsihi basira, zaista insan sebe vidi. Walau alqa ma'adira. Kaže čak i ukoliko bude bacu opravdanja. E, ja nisam uradio to zbog toga, ja nisam uradio. Nemoj, nemoj tražiti opravdanje u onom dobru kojeg si mogu uraditi. I slomi šeitana, neki dan Aba priča, kaže, zove me čovjek, kaže, halali, kaže, bil mi mogu posud do 20. treba mi 100, 200 maraka, kaže, samo da platim kiriju i ranije si mi posuđivo, znaš da sam ti vratio. I on se posavjetuje sa ženom, ženom, ma nemoj, kaže, znaš da smo i mi, kaže, u obaveza. I kaže, ja odlučim, neću mu dati. Ali Allah kad ti hoće dobro, on dadnije da preko desete stvari tebi je podsjetina on upalio internet, slučajno predavanje. Kažu, Resulullah nikada nikoga nije odbio. Prvo što je čuo kad je otvorio. Kaže, Allah poslanik nikada i nije ni ženi ni rekao. Kaže, nisam ga smio reći. Kaže. Subhanallah. Zašto? Kaže, da, ne bi, da se ona ne bi prepala za nafaku. Kaže, ja sam njemu posudio čak ovog da vrati. Čuvajte se šeitanovi spletki. On nekada napada, evo gleda, sad meni i vas može napast, znate kako jesmo mi dobri. Mi smo nahranili siromaštvo. Pa čovječe, Allah te počastio pa ti dao. A ti dao od onoga što ti je on dao. Pa kom je treba zahvala pripasti? Allahu odrago. Insan koji sebi tako posmatra, može uspjeti. Čim posmatra da on nešto čini, pa čovjek ove ruke kojima se mičiš, ova jezik kojim govoriš, ovo srce koje u njedrima kuca, ova duša koja, evo, ispraća mjesec Resulullah, sallallahu ona ako ne vjeruje da je dar gospodaru što je meni Allah dao da sam ja čestit, da sam, da sam njemu odan, da sam jutro sklanio sabah, da sam... Znaš, znaš koje su to blagodari Nemojte dozvoliti da šetan s te strane napad. Nemoj misliti da si poseb Posebnost zahtijeva skromnost. Allah, dragi, ti dao da si uspješan. Pomozi svome bratu. Tako si pokazao da si skroman. pomozimo da se zaposli. pomozimo da položi ispit. pomozimo da riješi neki porodični problem. Nemojte danas, mi muslimani, prestanimo više gledati ko je kriv za problem. S kim god sjedneš, znate što će vam? Šta uvijek govore ljudi? Kaže kriv je ovaj, kriv je ovaj, kriv je ovaj. Dobro, hajmo mi ljudi, hajmo da riješimo problem. Kad budemo rješavali probleme, onda ćemo vidjeti ko je bio problem. Danas, danas je usmjerenje muslimana belil insanu ala nefsihi basira. Kaže, vidi samoga sebe. Ja vidim svoje propuste prema društvu. Ne mogu ja kriv društvo. Pa znaš, kriv su mediji. Pa roditelj dovoljno ne vodi brigu onaj, o djeci. Pa šta smo mi? Šta smo ti i ja pružili? Kad smo se to ti i ja uznojili? Ima jedan ahbab, kaže, duša mi je bila. Si subhanallah. Kaže, radio sam osam sati. Kaže, rekao sam gazdi, meni je dosta pola plati, odrasla mi djeca. Kaže, ja i Hanuma živjet ćemo sa pola plati. A onu drugu polovinu, ja želim da radim birala ja nisam sreo takvih ljudi. Ja ću se Vila otići pomoć ljudima, ja sam profesor matematike. Kaže, meni je dosta. Kad sam imao potrebe, radio sam 8 sati. Bil ti meni, kaže, spustio ono s punog radnog vremena na pola radnog vremena. Kaže, zašto? Pa hoću malo da grad. Odgoju djecu, od sinovi, Mohamed i Abdurrahman se oženili, imaju onaj, svoje hanume, djecu i tako. Kaže, Bil kaže, kaže, nije problem. Kaže, onako, Kaže njemu gazda subhanallah, kaže ja ću tebi ostati na čitavoj plati. Jer ja znam da će ti meni za četiri sata uraditi ko što drugi uradi za 8. Jer kako sa njim radi 10 godina, sa njim 15, kaže kao računovođa mu radi i kaže kako, kako znanje o Allahu podigni čovjeka? Kad znaš gospodara, volite roditelj tvoj, volite vračni drug tvoj, poštuju te djeca tva. Ti kad mumin insan ili muminka uđe, ti vidiš da djeca njemu trči a ne onaj Playstation, e, merhabat, bav I nastavi, jel? mi ne smijemo, mi ne smijemo sebi dozvoliti da ovaj kuranski ajd zanemarimo. Zaista insan vidi samoga sebi. Čak i ukoliko baca opravdanje, nemoj bacati opravdanje. Uradi koliko možeš. Odradi mi možemo ovo. Ovo što svaki put, ja evo ponavljam onima koji možda nisu, svaki put, koliko insan može? Mark, dvije, pola marke. Ima ne, i za pola marke se može nešto kupiti. Malu pašteticu donesi koja je od naših proizvođača nekoga, nešto. Pola marke, 70 fini. Samo donesi. Navikni sebi. A znaš šta ćeš moliti gospodara? Moli gospodara da ti dadni. Da i kad preseliš teče ti to dobro djelo. se, do sudnijeg dana. Zašto? Ja sam svaki četvrtak posebno sadaku davo. Dajem ja i drugi. A svaki četvrtak imao sam pravo. Do sudnjeg dana meni teče nagrad Jer je Rasulullah rekao šta? sallallahu alaihi svaki će insan biti proživljen u onom je stanju u kojem je umro. Ja sam umro a svaki je se sadaku dao. I je ametskog dana nam se to piše. Zato nemojte, bez obzira što je to malo, ustrajte. Svako dobro koje uzmijete, onako kako nas je Resulullah s.a.v. učio, svako dobro koje insan uzmije da radi, treba u njemu ustrajati. Jer onda vremenom on dobija na vrijednosti. Odgaja sebi. Odgaja sebi. Bori se protiv svojih svojih prohtjeva. Bori se protiv svog odnosa. Pazite, danas ako insan ne navikne sebi na davanje, doće u trenutak, subhanallah, jučer sam čitao o jednom ashabu Resulullaha sallallahu alaihi sallam. Kaže, Allaho poslaniće, Saleba se zove, Allaho poslaniće, uči mi dovu da mi Allah dadne imetak. To je muđiza Rasulullah. Nikome nije dovo proučio da nije dova primjer. Dunjalu, kaže njemu Rasulullah, saleba, malo, malo dunjaluka. Ako si zahvalan, bolje ti je nego puno što ćete pokvariti. Sam Kaže mu Rasulullah šta mu je recept. Imaćeš dunjaluk, ali da imaš manje. Bolje ti ako te ovo puno, ako ćete puno pokvariti. Kaže, ne, ne, Allaho će ti meni proučiti ovo I Resulullah pred svima shabima kaže, gospodaru podaj i metak salebi. I kaže on, kad je Resulullah tu dovu proučio, ima u suri وَمِنْهُمْ مَنْ عَهَدَ اللَّهَ لَإِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَسَدَّقَنَّ Kaže, ima oni koji su dali prisegu Allahu. Ako nam Allah dadne, mi ćemo davati na Božijem putu. Saleba je taj objavljen Kur'an o njemu. Kaže, došlo je vrijeme da je Saleba kupio jedno stado. Od jednog stada na kraju je imao dolinu stoki. Čitavu dolinu imao. Kaže, prvo je počeo neklanjat u džematu. Kaže, samo bi podnije Indiju dolazio. Saba, Hakšam Jaciju ne bi dolazio. Pa je onda tako se pokvario. Rekao mu Resulullah, nemoj. Kaže, presto na džumu dolazite. Propisan zekat, kaže Resulullah, zbog čega govorimo o davanju, jel? Kaže, Resulullah, otište kod Salebi i uzmite ovo 2,5%, mislim, na, na 40 ovaca ima sve što je bez veze, čovjek ne usput toliko. Kaže su, kad su, kad su došli glasnici Resulaha kod Salebi, kaže Saleba traži Rasulullah da dadneš ne šiti zakijat kao što su drugi muslimani dali. Kaže Saleba, idi kod mog komši uzmi od njega, pa kad uzmiješ od njega dođi kod mene. Što šetanova spletka. Što, što mi bujrum uzmi Allah man. Završena priča. Čim si odgodio za kasnije, možda samog sebi prevario. Kaže jedan u Ramazan, kaže, nije klanio vitre, <laughs> pitaju ga šta je bilo. Kaže, ostavio ih za kasnije. Pa kaže, šta je bilo? Ostali, su gdje sam ih ostavio. <laughs> Zašto nije se probudio ovo? Klanja je bila vitre, pa ko zna insan? Može, kaže Resulullah s.a.v. Vratili se glasnici, kaže, Saleba, kaže, evo čovjek je komšija je tvoj dao, hoćeš li ti Saleba dat sad? Kaže, pa to je puno, kaže za mene. A reku, Resulullahu, prouči mi domu, ja ću davati sadaku. Nije sebi narko da daj, nego samo hoće da uzima. I kaže, došli su glasnici kod Resulullaha sallallahu alaihi sallam i objavljeni ovi ajete. Kaže gospodar, nifatan fi kulubihim. Allah je dao tom salebi da će u srce njegovo lice mjesto ući, neće više nikako izaći. I kaže Resulullahu zabranio gospodar kuranskim ajetom da uzme zekat od njega. Kaže Saleba je znao dolazit. molit Resulullah reći Allaho poslanić evo stada. Ne, Allah mi je zabranio da od tebe uzme. I ošto je pouka svakom insanu. Čovječe, uzuo si bereke dovije Resulullaha sallallahu I kaže, kada je preselio Resulullah, dolazio je kod Ebu Kaže Ebu nije Resulullah, uzmo neću nije kada je preselio Hazreti Ebu Bekr, Hazreti Osmanu dolazio. Sve dok nije, kažu, crku od to Škrtost. Čuvaj, vjernik nije škrt. Ha, pravo koje ima. I zato mi radimo. Naviknut sebi da insan izdvoji. Ja sam spominjao u Ramazanu, evo ponovit Imam Ahmed je zabilježio prije nego što pročitamo današnji hadis. Današnji hadis babu hifzila ilm. Poglavlje pamćenje znanja. Ja ne znam je neko zapamti od vas ovo kazivanje. Kaže Imam Ahmed, žena je jedna. Kaže, izašla sa svojim djetetom sa korom hljeba da ga nahrani. Kada su izišli pored grada, kaže Allah dragi je dao tako da je ona tražila nekog hlada. Dok je ona tražila hlad, djetio je nekog Vrijeme teško bilo. I dan danas trgovna ljudima, Bože sačuva. To je zato što mi muslimani uspostavljamo red, pa nam oni drugi nameću nered. E, trgovina, to milijarde i milijarde su u tome. Trgovina ženama, trgovina djecom, trgovina ljudima radi organa. Sve je to danas. U ovoj globalizaciji, u vremenu kada tvrdimo da vlada zakon. Kaže ova žena, kaže, prepala se, potrčala prema gradu nigdje djeteta, vraća se na drugu stranu nigdje djeteta. Kaže, u tome, kaže, prilazi mi jedna, kaže, žena, kaže, vidim da je, da je gladna. Kaže, bil mi Allahat kaže, dala taj komad hljeba što ti uručite, ona pripremila svom svom djetetu. Kaže ja, tako mi gospodara, ne razmišljajući da dadnijemo mu sadaku Pa. Kaže, nije malo prošlo, ja sjela, vidjela sam ja da je men dijete odvedeno. Sjela sam, kaže, i rekla gospodaru, ja nemam, drugih vrata nemam da kucam. Trčala sam, tražila sam. Kaže, na horizontu se pojavljuje čovjek, vodi njenu curcu za ruku. Kaže, doveo je pred nju, kaže, Boga mi ja sam na desetine djece ukro. Kaže, ali dok sam išao s ovim tvojim djetetom, kaže, ne, nešto mi dade u srce. Kaže, si pa onda je to tva srca Probudio se onaj fitret, ona, ono nepokvareno u insanu. Kaže, si da je to tvoja crca Kaže, ja sam ti vratio, ja sam tobje došao. I plaće, da mi Allah oprosti što, koje sam ja probleme ranije uradio. Kaže, žena diže ruke. Kaže, hvala Allahu koji radi komada hljeba dijete mi sačuva. Ne zna insan. حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة prenio nam je Ismail od njegovog brata od Ibn Abi Dhi'ba od Saida al-Makburija od Ebu Hurire radijallahu anhu da je rekao hafistu min Rasulillah sada Ebu Hurire govori šta je on zapamtio od hadisa Rasulullaha rekli smo da prenosi preko 5000 riječi, rečenica od Rasulullaha sallallahu Kaže on, zapamtio sam od Rasulullaha dvije velike posude, we are ein. Fa emma Jedno, jedno od te dvije posude ja sam vam prostru. A kaže u emel aharu, kaže što se tiče druge posude koju je meni Rasulullah rekao sallallahu alaihi sallam, kaže da sam vam je prostro, kaže vi biste meni vrat presjekli. Sada, ovo je onaj hadis, 120. hadis u Buhari, oni koji imaju prijevod Buhari, ne ga pogledaju. I nek pogledaju komentar. Zašto Ebu Urere govori o ovome? Prvo što nam Hafiz Ibn Hajar koji tumači Buhariju kaže jeste da je Resulullah sallallahu nekim od ashaba kazao šta će se dešavati u umet Ja ću vam samo jednu muđizu Resulullaha spomenuti u tom kontekstu. Resulullah je rekao pred proseljenje svoje, iza mene će hilafet biti 40 godina, a poslije toga ćete imati kralje. Hazreti Ebu Bekr, Omer, Osman i Alija su vladali, znate koliko, 39 godina i 6 mjeseci. Hazreti Hasan radijallahu anhu je vladao koliko? 6 mjeseci. Iza toga imate dinastije Mevija ovoga. I kad kaže Hazreti Ebu Hurire da sam vam ovu drugu prostru, Znači on je detalj. Čak je Resulullah rekao za jezida ibn Maviju koji je ubio unuka Resulullaha sallallahu alaihi Hazreti Husina. Da je Resulullah između ostalo govorio utječem sa Allahu od vladavine balavaca. Kaže to se odnosi na jezida ibn Maviju. Resulullah i ashabima govorio. Međutim ja želim danas da pokušate jednu stvar da, da uočite. Ono u čemu smo mi sada? Nije bitno. Mi smo sada alhamdla u tabačkom mešćinu. Za svakoga od nas pojedinačno je bitno. Za društvo cijelo je manje bitno ako ovo ne, ne dadne neki rezultat. Uvijek pametan insan gleda u čemu je. Zašto? Jer ono u čemu je će ga odrediti za pet godina, za deset godina. Ti, mislim, banalan primjer. Čovjek se oženi čestitom anumom. Ona mu podiže čestitu djecu. Za 20 godina njegova curca se udaje. Jer njegov se sin ženi. Kaže Resulullah sallallahu alaihi wasallam hadis bilježi hakim u mustedreku. Kaže kako će vaše stanje biti? Pogledajte, Allah vam dragu gopisa. Evo, ovo je to na što se hadis Abu Hurire nas. Kaže kakvo će stanje vaše biti? Kada paratni saukum, hanume vaše, žene vaše, prijeđu u sve mjere u ponašanju, u moralu. sibyanukum, A omladina postane sklona delikvenci, probleme praviti. Pokvareni postavi. Kažu Allahov poslaniće, nema pokvarenog jel, ženskog društva bez pokvarenog muškog društva. Kaže Allahov poslaniće, da će zaista doći trenutak da će hanume naše, naše majke, naše sestre, naš, naše kćerke se pokvariti, sve mjere prelazi. Kaže Rasulullah s.a.v i gore od toga će biti. Kaže Resulullah s.a.v. njima kaže kako će vaše stanje biti? Kaže kada ostavite naređivanje dobra odvraćanje od zla. Kažu ashabi Allahu poslaniće zar će doći vrijeme da ćemo mi muslimani mi muslimani koji tvrdimo koji tvrdimo da mi vjerujemo u dragog Boga i da mi želimo živjeti stilom življenja njegovog miljenika Muhammeda sallallahu. će doći to vrijeme da ćemo mi ostaviti onaj naređivanje dobro da kažeš im sad, nemoj volan laga nemoj krast, nemoj volan ne znaš šta hiljadu maraka, ušao sa milionima da ljude varaš. Ušao si na ono što je opće dobra, ne znaš vladati svojim životom. Kaže, zar će doći taj dan da će muslimani ostaviti naređivanje dobra i odračanje od zla? Vi pogledajte danas, nezgodno je meni musliman da kažem ljudima, nemojte, nemojte, to je zlo. Subhanallah. Kaže Rasulullah sallallahu i gore od toga će biti. Uči nas Resulullah u oči procese i u svom životu. Ako si banalan primjer student, ideš redovno na predavanja, pratiš sve, pišeš za profesorom, uzmaš literaturu, nakon četiri godine ja tebe vidim, čestitam ti, diplomirao si. Jer si ti u procesu da diplomiraš. Ali četiri godine trebalo da se pokažu rezultati. A vidim te, ti si student, nisi redovan na predavanjima. Nema te, ne pratiš, ne uzmaš bilješke, ne pratiš literaturu, ne radiš ono što se od tebi Za četiri godine pitam te šta, meta promijenio sam fakultet. A onda promijenim drugi, promijenim treći i na kraju ništa ne napravim u životu. kaže njima Resulullah sallallahu i gore od toga će biti. Kažu Allaho poslaniće šta može još gore od toga biti. Pogledajte ovo, Allaha vam dragu, goći. Kad Ebu Hurire kaže da sam vam prostro ovo znanje, vi biste ovaj vrat onaj presjek. Subhanallah. Kad Resulullah kaže sallallahu alaihi sallam vlast, hilafet iza mene će biti 40 godina. Pa imaš Ebu Bekra vladu toliko, pa imaš Hazreti Omera, pa imaš Hazreti Osmana, pa imaš Hazreti Aliju, pa imaš Hazreti Hasana. Zaokruži se 40 godina, subhanallah kaže Resulullah sallallahu alaihi wasallam, kako će biti vaše stanje kada budete šta naređivali zlo, a odvraćali od dobro. prva faza jeste, kaže Resulullah, kada žene sve mjere prijeđu. Nemoral, nemoral. I kada omladina, znači sljedeća generacija pokvarena postane. Znači nismo mi radni sa njim. Šta je proces? Znači, Kaže Allah poslaniće, zar se to Kaže i gore od toga će se da... Kaže Allah postaniče šta je gore? Kaže kako će vaše biti stanje? U redu, ne mora. Pa jel mi radimo s tim ljudima? Jel mi, mi, govorimo da je 70 ili 75% razvoda brakova danas u čitavom svijetu? Znate zbog čega? Zbog nedostatka povjerenja među supružnicima. Kako joj vjerovat i kako ona tebi da vjeruje ako nemate čestit odnos prije braka? Kako da ti vjeruje? Svala. Kaže, kako će vaše stanje biti kada budete naređivali, ostavili naređivanje dobra i odračanje od zla. I onda posljednja faza. uvijek je, najviše me strah posljednje faze. Jer je posljednja faza. Kako će stanje vaše biti šta? Kada budete naređivali zlo, a odračali. Danas nama naređuju da je normalno. Normalno je vam bračno živjet, normalno je ne osnivat porodce, normalno je da te više interesuje hajvan nego insan, pa terorizam na, na sreće napravi. Hrani golubove na putu kuda im sam prolazi. Ti kažeš, gospođo, je vam problem dva metra u dva metra ulivo, da mogu prolaziti. Kaže, prolazite vi okolo. I pogledate kada su i materovsa. To je terorizam u ime hajvana. Danas, i to sam govorio, molim vas, ako je gospoda rekao, u laike kel enami belhuma kaže, zaista su ti ljudi koji žive daleko od Allaha, koji ne osjećaju slazbolan da na seždu padne, kaže, zaista su oni ko stoka, kaže, ne, šta više i gori su. Danas imate hajvana koji eh, skuplju ranu jedu nego insan, u pa s tom suki, kupe hrane više nego što neko od fukare može potrošiti na svoju bebu. Zamisli kako je, kako je to morbidna priroda. Kako se može fitret čist pokvariti da ja ne osjećam insana, osjećam hajvana. Allahu dragi. Da sam toliko sebe, sebe slomio, toliko svoju prirodu, onaj pokvario, da mi nisi bitan ti tvoje djete, bitno je da moja maca ima hranu od 50 maraka svaka dva dana. Čuvajte se procesa, braćo i sestre. Pogledaj u čemu si, stavi to na papir. Znaj da je dobra budućnost posljedica dobrih odluka u sadašnjosti. Ne možeš očekivati da ima svijetlu budućnost, a mračne si odluke donosi u sadašnju. Jedna od najvećih odluka mumina i muminke. Ovo, evo Hurire, gleda šta je interes interes je ovog društva i preporod, naš preporod, počni od, od tebe, ne, ne počni, nemoj pričati tamo ima neko, ne, ako ti ne počneš, neće drugi početi. Mi imamo danas problem. Sve ono što mislimo da bi se trebalo uraditi, kažemo neku radi drugi. Ne smijemo to raditi. Resulullah sallallahu alaihi wa Znate da je on uspostavljao povjerenje među ljudima. Uspostavljajte povjerenje i čuvajte povjerenje. Čuvajte brak kroz povjerenje među supružnicima. Čuvajte odnos među ahbabima kroz povjerenje. Bez povjerenja nema društva. Mi imamo, evo ispraćamo, zašto kažem, imamo ovaj mjesec Resulullah sallallahu alaihi koji je iza nas. Nema. Resulullah, njegov je nadimak el amin, povjerljivi. Muđize Resulullah sallallahu alaihi evo mi smo samo dotakli neki. Dok je kopao hendek oko, oko Medine, vi znate, Šta se dešavalo? Kaže Resulullah s.a.v. Kaže udario je prvi put po stijeni. Kaže Allahu ekber. Kaže vidim dvorce Perzije. Otvoren su. Pa kažu licemjeri u tom trenutku. Kaže on se ukopava u jednom tabačkom mešćinu. U jednom malom. Ukopava se u Medini. Kaže i tvrdi da će Perzija biti muslimanska. Kaže drugi put udara. Kaže Allahu ekber. Kaže i Bizantija će biti. Za manje od 40 godina to je tako bilo. Još dok su pravedne halife, za 40 godina. Perzija i Bizantija, ona ulazi u okrilje islama. Ali treba imati povjerenje u Resulullah. Treba imati povjerenje u gospodara koji je nama rekao povjerenje u, u, Resulullah Ovaj proces u kojem smo mi, proces da svaki put, alhamdulillah, donesemo sadaku pola kile šećera, kilu šećera, donesemo ovdje i sutradan se to odnese u narodnu Nije ništa drugo nego ovo da zadobijemo zadovoljstvo gospodara. Jedino na taj način može insan dobiti nešto. Bez toga, braćo i sestre, svaka priča postaje raskorak. Mi pričamo, pričamo ljudima, držimo hudbe, držimo predavanje. Na kraju uđeš u relacije među ljudima, vidiš da se one nisu popravili. Vi znate da, da ređu šehida će imati koja osoba? Kaže, onaj ko pogine u nastojanju da dva insana pomiri, ima da ređu šehida. Jedan je mladić, prošao čitav, čitav rat, prošao Belaja hiljadu. I kaže, ja sam usnio, kaže, da ću biti šehid. I Raja se zesala sa njim, kaže, onosti, kaže, kaže, usnio se, kaže, pogrešan san. Allah dadne da je vidio dvojicu ljudi pored puta da se svađaju. I zaustavi svoj auto, on se već tuku. I kaže, uspije razdvojiti, uspije ih smiriti i vraćajući se u svoja kola udari njega auto. I na licu mjesta presali. Allah, Allah dragi daje nama da bismo mi na pravi način se prema tome odnosili. Ja molim gospodara da imamo ovu vidu. Ja molim gospodara da nas počesti da svako dobro, molim vas braće i sestre, svako dobro brat, sestro koji počinješ, ustraju njemu ustrajno, ma koliko ono malo bilo. Jel to učim sahifu svaki dan Kur'ana? Male stvari mijenjaju. Male stvari mijenjaju meni i tebi. Male stvari mijenjaju bolan društvo, ovo čitam. Mi ćemo kad ljudima budemo govorili na jedan primjeren način. Kad im budemo govorili, dajte, mi smo svi, mi smo svi djeca. Hazreti Adema i Hazreti Havi, to mi je nas Islam uči. Dajte da ne bude među nama gladni. Dajte da, da ljudi ljepše žive Dajte da im pomognem. Dajte, im da, dajte da budu sretni. Ja molim gospodara da nas u tome ako Bog da pomogne i molim njega da iz milosti svoje da nas nadahne i da svako dobro koje radimo da u njemu ustraje. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى وعلى آله وصحبه ومن وفى ووفى Gospodaru naš počasti nas, a nemoj nas poniziti. Gospodaru naš oprosti nam grijehe, nemoj nas kazniti. Gospodaru naš molimo te najvećim imenom Tvojim da nas počastiš džennetom i svakim djelom koje približava džennetu. Gospodaru naš, sačuvaj nas i se naše džehennema i svakog djela koji približava džehennem. Gospodaru naš, podari nam srca koja se tebi sjećaju, jezike koje tebi stalno spominju, podari nam misli koje tebi hrle, podari nam novac pa da ga na tvome putu dijelimo, gospodaru. Počasti nas da budemo zadovoljni s onim što si nam ti dao. Gospodar naš, molimo te da nas počastiš da živimo na stopama miljenika Muhammeda sallallahu alaihi Gospodar naš počasti nas da volimo tebe i da volimo one robove tvoje koji tebe voli. Gospodar naš zaštiti nas od ljubavi prema onima koji tebe ne vjeruju gospodaru. Gospodaru, sačuvaj nas od svakoga zla i proživi nas u društvu Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Gospodaru, naš nijedno djelo nije malo ako ga ti primiš, pa te molimo da primiš ovo naše djelo. Gospodaru, naš nijedno djelo nije veliko ako ga ti odbiješ, pa te molimo da ne odbiješ naša dobra djela. Oprosti nama, roditeljima, našima, braći i sestrama i svima koji su večeras došli i koji nisu došli. Subhana rabbika rabbil izzati ama isifun, wasalamu salamun ala mursalin. alhamdulillah